Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренем атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабағымызда көктем туралы бір мәтін оқып берген болатынбыз түркше мәтіннің қазақша аудармасында тыңдап кейбір сөздердің мағынасында үйрендік Бүгінгі сабақта болса, жаз маусымына байланысты басқа бір мәтін оқимыз. Енді жаз туралы мәтінді тыңдап, түркше сөйлем құру қабілетімізді арттырайық. Yaz mevsimi. Yaz mevsimi çok sıcak. Köylerde insanlar bu mevsimde çalışıyor. Bahçelerde sebzeler, meyveler yetişiyor. Tarlalarda ekinler biçiliyor. Öğrenciler tatile çıkıyor. İnsanlar sıcaktan korunmak için denize gidiyor. Yaz mevsiminde sebze ve meyveler çok olur. Жаз маусымы өте ыстық. Ауылдық жерлерде адамдар бұл маусымда жұмыс істейді. Бау бақшада көкөніс пен жемістер өседі. Егістіктерде егін жиналады. Оқушылар демалысқа шығады. адамдар ыстықтан қорғану үшін теңізге түседі жаз маусымында көкөніс пен жеміс мол болады ардақты тыңдаушылар мәтіннің түркшесін әрі қазақшасын тыңдадыңыздар мәтінде жаз маусымының ерекшеліктері осы маусымда жасалатын істер егістікте егіннің орылуы және оқушылардың демалысқа шығуы айрықша адамдардың теңізге түсіп ыстықтан қорғануы және жеміс пен көкөністің молшылығы қарапайым сөйлемдер арқылы түсіндірілді енді мәтінді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір сөздердің мағынасын үйренуге тырысайық сыжак ыстық көй ауыл бақче бау бақша тарла егістік экин егін өрәнжі оқушы дениз теңіз татил демалыс ардақты тыңдармандар енді қалам мен қағазыңызды дайындаңыздар мәтінді қайтадан тыңдап жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Yaz mevsimi. Yaz mevsimi çok sıcak. Köylerde insanlar bu mevsimde çalışıyor. Bahçelerde sebzeler, meyveler yetişiyor. Tarlalarda ekinler biçiliyor. Öğrenciler tatile çıkıyor. İnsanlar sıcaktan korunmak için denize gidiyor. Yaz mevsiminde sebze ve meyveler çok olur. Жаз маусымы өте ыстық. Ауылдық жерлерде адамдар бұл маусымда жұмыс істейді. Бау бақшада көкөніс пен жемістер өседі. Егістіктерде егін жиналады. Оқушылар демалысқа шығады. Адамдар ыстықтан қорғану үшін теңізге түседі жаз маусымында көкөніс пен жеміс мол болады құрметті радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі апта жаңа бір тақырыппен сіздермен бірге боламыз кездескенше хоşça kalın Түркше үйренеміз.